Հայաստանի լեռներու սրնգահարը։ Այսպես անվանեցին Սփյուռքահայ մեծանուն արձակագրին, համաստեղին, նրան, ով անխոնջ երազող էր, անմնացորդ հայ, մեծ հումանիստ։ Ամբողջ կյանքը ոգեկոչեց կորուսել հայրենիքը, անմահացրեց հայ կերպարներ եւ մահացավ հայ բարը շուրթերին։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր մեր զույգ թեման համաստեղն է։ Սփյուռքահայ գրականության կամ ինչպես հաճախ են որակել գյուղագրության վառ ներկայացուցիչներից մեկը, ով ինքնուրույն ոչ ու կերպարակերտում բերեց հայ գրականություն, սկզբնավորելով սփյուռքահայ գրականության կարևոր ուղղություններից մեկը՝ կարոտի գրականությունը։ Նախ խոսենք կարոտի գրականության եւ նրա հիմնարար դրույթների մասին։ Գրական այս շարժումը ձևավորվել է սփյուռքահայ գրականության սկզբնավորման հենց առաջին տասնամյակներում 20-30-ական թվականներին։ Դա զգայական եւ ավելի շատ ռոմանտիկ պատկերների վրա հիմնված գրական ուղղություն է, որն թեցուղին երազի թևերով տանում է հայինի եզրքներ, վայրեր, որոնք այլևս չկան, ամբողջացնում դեպքեր եւ դեմքեր, որոնք այլևս անդարձ կորսված են։ Ինչպես նշեցինք, սահմանումն ավելի շատ ռոմանտիկ ընդգրկում ունի, քանզի մեզ ափսոսանքի շնչով տանում է դեպի անցյալ, գորուսների անսահմանների մի տարածք որ ամեն ինչ անաղարտ է, անխաթար եւ սուրբ։ Կարոտի գրականության ներկայացուցիչները Մուշեղ Իշխան, Համաստեղ, Հակոբ Մնձուրի, Վահե Հայկ, Արամ Հայկաս, Բենյամին Նուրիկյան, Վազգեն Շուշանյան եւ այլն սկզբնական շրջանում բանաստեղծական ներշնչանքով փորձում են վերականգնել կորուսված հայնիկը, կենթանացնել հիշատակի պատկերներ, նկարագրում են եղերական պատկերներ, փարվում հույսի փշրանքներին։ Սակայն ցավալի ինչուն է չափազանց շատ էին, եւ սփյուռքահայ մտավորական հասկացավ, որ անցյալն անդարձ է, դրանից այն ավելի սիրելի եւ փրկելի դարձավ։ Կարոտի գրականության մեջ տիրապետում են ազգային ողբերգական էջերը, տարապանքը։ Ցավը ներսից է եւ քայքայում է միտքը։ Պատումներում հուզականությունն ու անհատական մոտեցումներն ավելի շատ են, քան գեղարվեստական լուծումները։ Դրա պատճառներից մեկն էլ այն է, գրում է Սուրեն Դանելյանը, որ իրենք իրենց պատկերած քշվածներից, կորուսյալներից են։ Իրենց կամ նահատակ հարազատներն են փորձում ուրվագծել, եւ մեծ մասամբ ձախողումն անխուսափելի է դառնում, որովհետեւ հերոս թե գրող չեն հասնում դուրս գալ ցավի ներանձնական եւ համընդհանուր ծիրից։ Կարոտի գրականության մյուս առանձնահատկությունը ազգային ոգուն կարճելու մտայնությունն է, որ հաճախ տանում է չափազանցության եւ ծայրահեղ բնորոշումների։ Անկամ համաստեղը 1945 թվականին իր ինքնակեսագրականում գրել է. «Սուրբերը գյուղի շրջանակեն ներս կապրեն, ոգի մկար հոն»։ Թերություններով հանդերձ կարոտի գրականություն ուներ իր առավելությունները։ Ստեղծվում է նոր ենթաժանր՝ գեղարվեստական տարեգրություն, գրվում են ազգագրական տեղագրական նշանակություն ունեցող էջեր։ Միայն մնձորու միջոցով անմահացավ մի ողջ տարածաշրջան իր ավանդույթներով, սովորություններով, տեղանուններով, արեմտահայ գյուղի բարքերով ու սրբավայրերով։ Արեմտահայ գյուղի բարքերի ու սրբությունների, ավանդությունների, նրա հերոսների, կերպարների դեպի հողը բնությունը անասուններ տածած անդավաճան սիրո նույնվածության պատկերումը Հարազատ չգունազարթված նրա վերականգնումը ծառայում է չափազանց հրամայական մի գործոնի։ Այն է ուժը կորով ներշնչել մեր սերնդին, նրան դաստիարակել իր հայրենի հավատով ոգով։ Մի բան, որ սփյուռքահայության համար կենսական նշանակություն ունի, գրում է Գեգամ Սևանը։ Անոթի գրականության մոնետիկը համաստեղը նայի գրական անունը գազմեց երկու եղբայրների Ասատուրի եւ Եղիայի անունների սկնդավանկերով։ Ծնվել է 1895 թվականին հոկտեմբերի 15-ին Խարբերդի Փերջենչ գյուղում, որն իր իսկ հավաստմամբ շրջանի կարևոր գյուղերից մեկն էր, թե հայաբնակ, թե թուրքաբնակ։ Համբարձում Կերենյանը սկզբնական կրթություն ստացել է ծննդավայրում, այնուհետև տեղափոխվում է Մեզիրեի կենտրոնական վարժարան, որտեղ նրա ուսուցիչն էր Տեսուչը։ Տիգրան Աշխարունին, որ նախկինում հայտնի էր Մերոժան Վարդապետ անունով։ 1913-ին հորկանչով մեկնում է Ամերիկա։ Սովորում է Կոլումբիայի եւ Հարվարդի համալսարանների երեկոյան բաժիններում, սակայն նյութականի պատճառով կիսատ է թողնում ուսումը։ Աշխատում է Բոստոնի հայնիկ օրաթերթում, այստեղ տպագրում իր քնարական բանաստեղծությունները եւ այլ գործեր։ Համաստեղի առաջին պատմվածքը տպագրվեց 1921 թվականին Շեն գյուղի հին օրերեն խորագրով։ Այնուհետև լույս տեսան, զոհը կար ամուն էր, աստղական սայլը, նապաստակի մորագիրը, տապան մարգար պատմասները։ Վերջինը ստացավ տարվա լավագույն ստեղծագործություն մրցանակը։ Այս պատմածքով է բացվում 1924 թվականին լույս տեսած Փարահեղ առաջնեկը՝ Գյուղը Ժողովածուն։ 1929-ին տպագրեց Անձրևը Ժողովածուն։ Ավելի ուշ Քաժնազար եւ 13 պատմասներ գիրքը։ Համաստեղն անդու ծածագործող էր։ 5 տասնամյակի ընթացքում նա հրատարակել է նաև Սպիտակ ձիավորը վեպը 2 հատորով 1953, Աղոթարանը 1957, Այծե Տոմարը 1960, Առաջին սեր վիպակը, Հայաստանի լեռներու սրնգահարը երաշտական դրաման, Քրիստոսի բգալուստը եւ գրականագիտական ու հրապարակախոսական հոդվածներ։ Իր պատմվածքների, դրամաների եւ լայնակտավ ստագործությունների մեծ մասը հրատարակել է Բոստոնում լույս տեսնող հայրենիք ամսագրում որը բոլոր ժամանակների լավագույն պարբերականներից է եղել եւ իր բնույթով մի փոքրիկ Հայաստան էր, բրկարար խարիսխ, որն ամբողջացնում էր աշխարհի տարբեր ցակերի հայկական արձագանքները։ 1920 թվականին Նյու Յորքում հանդիպում է Շիրվանզադեին։ Առաջին իսկ հանդիպումից նրանք մտերիմ բարեկամներ են դառնում։ 30-ին Փարիզում հանդիպում է Ավետի Կիսահակյանին, ով սիրում էր կրկնել Շիրվանզադեի բարերը. «Ես փրկեցի համաստեղը»։ Դեռևս առաջին գրքի առիթով Աշոտ Շոպանյանը գրել է, թե համաստեղի հողաբույր ու հայաշունչ արվեստի զարգացման համար անհրաժեշտ է, որ նա տեղափոխվի Հայաստան, սակայն դրա համար քաղաքական պայմանները բարենպաստ չէին։ Կարծես ի պատասխան Շոպանյանի համաստեղը գրել է. «Տարիներ կանցնին, ես ալ կծերանամ զրկված Հայաստանեն»։ Նրան չի հաջողվում գոնե շրջագայության գալ Հայաստան։ 1966-ին մի նամակում գրում է. Իրականությունն այն է, որ թե հայ ժողովուրդը եւ թե Հայաստան իմ հոգեկան քարտեզի սահմաններուն մեջ մտած են։ Մեկտեղ մկուզեի երթալ ան ալ Հայաստանն է։ Եվ սակայն այս երրորդ անգամը լալով ակամակը խուսափեմ։ 1966 թվականին մեկ տայուշացումով Սփյուռքի ամբողջ տարածքում նշվեց համաստեղի 70-ամյակը։ Նոյեմբերի 27-ին Լոս Անջելեսում անցկացված հոբելյանական հանդեսի վերջում շնորհակալական խոսքը շուրթերին հոգին աստուն ավանդեց հայ մեծանուն արձակագիրը։ Ամբողջ կյանքում երազող համաստեղը փնտրում էր կապույտ թրջունը, կյանքի մեջ եւ կյանքից դուրս։ Նրա Սփյուռքահայ գեղարվեստական գրականություն բերած աշխարհը նորույթ չէր, ոչ գաղթահայ գրականության, ոչ էլ հայ գրականության համար։ Նորույթն այն էր, որ նա ռեալիստական ընդհանրացումներով սրան հակադրվում է Սուրեն Դանելյանը կարոտի գրականության ներկայացուցիչին անվանելով ռոմանտիկ գրողներ։ Դարձել է համարտկային զգացմունքների եւ կրքերի երկիչ այս ենթատեքստում իր նեղ սահմաններից, իր աշխարհագրական դիրքից դուրս է ներկա աշխարհագրական քարտեզներում իր տեղը ունեցող Փերճինչ գյուղը, ավելի ճիշտ, նա կորցնում է իր տեղն ու դիրքը եւ դառնում գյուղ աշխարհում։ Դա հայ գյուղի, հայ գյուղացու պատվախնդիր աշխատասեր անօգնական, աներևակալի հերոսական ու ողբերգական կյանքի գեղարվեստական մարմնավորումն էր, նետված աշխարհի արդարադատությանն ու խղճին, գրել է Գեղամսևանը։ Բազմաժանր գրողի տարերքը պատմածքի ժանրն էր, որով էլ պայմանավորված էր նրա շքեղ մուտքը, Խոսքը Բոստոնում լույս տեսած գյուղը եւ Փարիզում տպագրված անձրևը ժողովածուների մասին է, որոնց գեղարվեստական մակարդակը Սուրեն Դանյանի բնորոշմամբ ոչ ոք, անգամ համաստեղը հետագայում չկարողացավ հաղթահարել։ Այս պարագայում դիպուկ է Գրիգոր Շահանյանի գնահատականը։ Համաստեղի գեղեցկագույն турքը հայ գրականության պատմածքն է, բանաստեղծություն, վեպ ու թատերակ հավասարապես ծառայած են իր էությունը արտահայտելու բայց պատմասն է, որ լավագույնս կբնորոշի զինք։ Քննատությունը համաստեղին հաճախ է անվանել գյուղագիր, սակայն ուսումնասիրելով նրա մանավանդ միջև երուսնական թվականները գրած գործերը, թերահավատությամբ ես ընդունում այս բնորոշումը, որը նեղ է նրա հայ գրականության գոհարներ դարձած պատմվածների համար։ Դրանց թվին է պատկանում Տափան Մարկար, Միջո, Չալոն, Երնեք այն օրերուն, Զոհը կար ամոներ, Փիլիկախպար, Անդրևը, աղջի եղսո, համբույրը, եւ այլ ծգործություններ։ Բնություն, մարդ, կենթանի այս երամիասնությունը արկա է համաստեղի շատ պատմածներում եւ բացահայտում է արձակագրի նախասիրություններն ու աշխարհայացքը, դիմանկարներ կերտելու նրա բացառիկ տաղանդը։ Պատահական չէր, որ համաստեղը գյուղը գրքի մեջ առաջին պատմվածք է ընտրել Տափան Մարկարը։ Հետագայում էլ նգրականություն բերեց այդպիսի տիպական հերոսներ, որոնք բյուրեղացած կերպարների յուրահատուկ մի աշխարհ են ստեղծում։ Տապան Մարկարը սովորական հայ գյուղացի է, ով սիրում է անասուններին, գոմեշներին, իր հողը։ Անսովորն այն է, որ նրա սերը հասնում է ինքնամոռացության։ Տապան Մարկարի պատմածքի հերոսը աշխատանքի յուրօրինակ խենթ է։ Դուրս կարծես անազնական ապրումներից, գրում է Սուրեն Դանելյանը։ Նա այնքան է տարված կենթայիներով ու արտերով, որ չի նկատում շրջապատը, մարդկանց վերաբերմունքը։ Նա կարծես բնության մի մասնիկը լինի։ Միաձույլ է բնությանը, անգամ իր արտակինով ճիշտ եւ ճիշտ մեր այգին քովի խրտվիլակը, ուսերելայն ու ծուր, հարդով լցված ծորեններու ալիքների պես վետ-վետ միևնույն շալվարը, թաղիքի միևնույն գոտին։ Այս անգամ ուսին ավել ցուցած էր միայն բահմը։ Նրա անունն անգամ ածանցվում է բնությունից, տափերից։ Տափան մարգարը բացառիկ խորթատու է գյուղացիների համար։ Նա գիտի ծառերի, արտերի, կենթայիների լեզուն։ Այդ ամենով տարված սակայն չի նկատում կնոջդ համարին, ով հազարը մի դուր է գնացել, ամուսնուշադրությունը գրավելու համար։ Տապան Մարգարի անուշադրության պատճառը ոչ թե կնոջը չսիրելն է, այլ աշխատանքի հանդեպ սիրո բացառիկությունը։ Նա այնքան միաձուլ է բնությանը, որ անգամ մահը վրա է հասնում բնության տարերքից, կայծակից։ Մահամերձիկինը թաքուն հույս է փայփայում թե վերջին պահին կհիշի իրեն, կկանչի իր մոտ, սակայն Մարգարի մտահոգությունը նորից կենթանիներն են ու արտը։ Փիլիկ աղբար պատմածքում շարունակվում է աշխատանք եւ մարդ ներդաշնակության գաղափարը, գումարելով մարդու խեղճության, ողբերգականության եւ կատարյալ մենության երանգները։ Ինչպես որ աշխարհ կուգան եզկամ ծառը, ճիշտ այնպես էլ աշխարհ եկած է Փիլիկ աղբար։ Գեզանպես չարքաշ, ծառինպես բարի։ Հրաշալի բնաբան է պատմածքի համար։ Փիլիկ աղբարը մինոր տապան մարգար է, բայց ավելի խեղճ, քանզի ճունի սեփականություն ընտանիք հեղինակը ցավ է ապրում իր պատկերած հերոսի հանդեպ։ Բացառիկ է Փիլիկ ախբոր լքվածությունը իր գյուղում։ Նրա մետաֆիզիկ նվիրումը բնորոշումը Սուրեն Դանիելյանին նման է Քրիստոսի նվիրվածությանը։ Հերոսը համակ նվիրում է, գուցե դրանից է բխում համատարած անտարբերությունը, կարեկցանքի պակասը, օրձերության նրա լքվածությունը բոլորի կողմից։ Նրա միակ ուղեկիցը մնում է ծեր ձին, անասուն մարդ կրկին բախտակից են։ Միակ ուղարկավորը, որ ունեցավ Փիլիկ աղբար, ձին էր։ Քահանան եւ Ժամկոչը զարմանքով տեսան, թե ինչպես ծրացած ձին Փիլիկ աղբոր դիակին ետևեն մինչև գերեզման գքալեր։ Լկվածությունն ու անտերությունը մշեցնում են Չալոյին, ով մինչև մահ ծառայեց մարդկանց, անկամ նրանցից լկվելուց հետո։ Այդտեղի հերոսները գրավորական են, գրեթե չպայքարող, կապված կյանքին, աշխատանքին, մարդկանց։ Հեղինակը բացահայտում է, որ ինչքան էլ դժվար լինի կյանքը, աշխատանքի միջոցով կարելի է հաղթահարել։ Անկամ սերն աշխատանքին կապվելու խորհուրդ է։ Այս համատեքստում կարելի է վերլուծել աղջի եղսո պատմվածքը, որը դասական հայ արձակի նվաճումներից է։ Սիրո քաղցր սուտը լցնում է արդեն ծերության դուրը հասած Թորիկ Պետոյի միապաղաղ Արորյան։ Եվ նա բանում է բանում գիշերուց զոր, ցանում եղսոյի վաղուց անմշակ հողը, ապրում բամբակի յուրաքանչյուր ծաղկի բացման թովչանքով, ծոցվորվող արտ հայմատում եղսիկի բարմասնությունների հետ։ Պատմածքը բնության եւ սիրո ներդաշնակության ու հաղթանակի կոչ է։ Անդրեև պատմածքով է բացվում Փարիզյան համանուն շարքը։ Պատմածքի նյութը բավականին արդիական է ու հոգեբանական խոր շերտեր է պարունակում։ Թորիկ Ղուկասի եւ Գանձակ Պարսամի բարեկամությունը կախված է Անդրեվի մի քանի կաթիլից, քանի որ Ղուկասը 5 ոսկի է պարտք վերցրել արոտրական Պարսամից, արտվարել եւ խոստացել տոկոսով ետ տալ։ Անդրեվի լինել չլինելը փորձան ենթարկում երկու վաղեմի բարեկամների հարաբերությունը։ Հոգեբանական խոր ենթատեքստ ունեն Միջո, Երնեք այն օրերուն, Վարդան, համբյուրը պատմասները։ Վերջինս մեզ շեսնում է Մնզուրուփշատին ծաղիկը, որը նույնպես նահապետական հայ գյուղի բարքերի նկարագրություն է եւ հայ մարդու կապվածությունն ու կախվածությունը այդ բարքերից։ Համաստեղի ամերիկյան պատմվածների մեջ առանձնանում է անսովոր կինը։ Նյութն ավելի շատ սերն է, քան սերը։ Օտար միջավայրում նահանջում է հայկականը, գենդարնում է գայթակղության չափանիշ, անսովորը ձգում է նրան։ Պատմասքի հերոսուհին առօրյա միապաղաղությունից ձանձրացած տրվում է կանացի գայթակղություններին, երկու հայ տղամարդկանց տիրացած ամերիկուհին պիես է գրում իդեալներ փնտրելով, բայց նա աղետ է հայ ընտանիքի համար։ Պատմածքը Շահնուրյան շունչ ունի, այն կարծես մարտահրավեր է նահանջի գրականությանը։ Հերոսները ցավափսոսանք չեն ապրում, յուրացել են ժամանակի շունչը, տրվում են խաղին, կորցնելով հոգու սրբությունն ու ընտանիքի անաղարտությունը։ Միշտ երազելով Հայաստանի եւ հայերի մասին համաստեղը գրել է. աշխարի 4 ցակիրուն մեջ ուր որ հայ կա, իր մեջ սրբազան գիրք մը ունի։ Հայուն գիրքը ուժ է եւ հավատք։ Այդ ուժով է որ օրը պիտի դիրանա իր երազին։ Ապրելով հայնիկից հեռու, նա կարողացավ պահել գրողի իր բարձր կոչումը, հոգու անաղարտությունն ու ստեղծագործական բարձր ոգին։ Ոգեկոչեց ուժ եւ հավատք եւ հնչեցրեց հայնի եզերքի երգը՝ հողի, բնության եւ հայի գովքը։ Փնտրեց իր երազը եւ այն դարձրեց համամարտկային։ Շնորհակալություն։